Evo, nakon malo dužeg vremena opet čujemo se. Hvala Allahu Đelešanuhu. Zahvaljujemo mu na ovim blagodatima koji nam je dao. Zahvaljujemo mu također zbog toga što nas sakuplja na ovako hajli mjestima, zbog ovako hajli stvari i dok god mu zahvaljujemo, on će nama još povećavati i davati sve više šansi koje mi trebali svakako da iskoristavamo da bi ovu riječ i ovu vjeru dostavili što dalje i za što više ljudi, jer to je uistino najveća, najveća je li dobit nama, vjernicima, koji želimo, znači i žudimo za njim, što se zove dženet je Allaho Đelšanohu milost. E, naravno, stvar u tim, na tom putu koji mi idemo, često nas, često imamo razno razne iskušenja, šeitan tu ne sjedi, besposlen, nego nam je li puno radno vrijeme, a čak i preko vremeno zna se, zna da radi, znači on, on ne odmara, nego e, stalno nas e, sklanja s tog puta, bori se protiv nas kako bi nas skrenuo i kako ne bismo uspjeli na ovome putu kojem, alhamdulillah, idemo. Zato molim Allah Đelšanu da nas učvrsti i da nam istinu pokaže istinom i mogući nam da ih slijedimo da nam zlo pokaže zlim i da nas od toga sačuva. U prethodnim nekim predavanjima, zavisno kako je ko slušao moje predavanja, govorio sam znači, u ovom ciklusu šeitarski prilaz na čovjeku, koliko se sjećam da sam govorio o neznanju, ljutni, ljubav prema Dunjaluku, e, dugoj nadi i pohlepi. Koliko se sjećam, mislim da sam dotle došao i da imam nijet večeras govoriti o, o škrtosti. Međutim, e, prije nego započnem govoriti o, o, o škrtosti, samo kratko znači da napomenemo neke glavne stvari vezane za, za pohlep o kojoj smo govorili, to jeste o, a, taj hers, te ambicije koje kod čovjeka postoje. A, kazali smo prošli puta su dvije glavne te pohlepe i dvije glavne stvari e, kod čovjeka se javljaju kad je u pitanju pohlepa, to je pohlepa ili želja za imetkom i pohlepa, to jest želja za, za ugledom. Spomenuo sam tu da je a, e, što se tiče a, e, ove dvije pohlepe znaju se sklopiti i sastaviti u jednoj, a to se najbolje očituje kod pohlepom za vlašću, gdje se, gdje se spojila i pohlepa za ugledom i pohlepa za imetkom, nas Allah Zrašanu toga sačuva i ako nam da da budemo i da dobijemo nešto od vlast, da budemo od onih koji to neće vratiti s pohlepom, nego da bi što više pridobili ljudi za islam, što više ljudi, jele, što više jele pomogli i što više ljudi, znači, pozvali u vjeru, što više proširili Allahu riječ da se što više čuje. Spomenut je hadis gdje kaže Boži poslanik sallallahu sallam dva gladna vuka nisu toliko opasna koliko je opasno čovjekova je želja za, za ugledom i za imetkom. Znači taj, taj da čovjek bude ugledan zbog toga čovjek treba da se pazi. Rekli smo između ostalog da je lijek za takvu stvar udjeljivanje, a, a ljudska duša je nezasita. Spomenuta je također predaj gdje se kaže kad bi čovjek imao jednu dalinu zlata, poželi bi drugu, kad bi imao još jednu, poželi bi sljedeću, kaže ljudska usta, ne može napuniti ništa do prašina. Kada se govori o škrtosti, tu je samo još jedan, jedan, hajmo da kažemo, produkt onoga što se zove ljubav prema Dunjalku. Znači, e, jer ljubav prema Dunjalku iz nje proizilaze razne, razne jeli, ne da će čovjeka razni šeitanski prilazi, između ostalog zavora na hiret, duga nada, pohlepa, e, to sekiranje znači za dunjalukom, između ostalog ova škrtost o kojoj ćemo večeras govoriti, preziranje smrti, naticanje mecima, oholost i još dosta stvari znači koje dolaze uz tu ljubav. Ovo jedna od posljedica ljubav prema dunjalku. Jer čovjek kad zavoli dunjalku, zamrzi ahiret, znači izađe ta ljubav prema ahiretu iz njegovog srca, onda on vidi da, da znači hoće da što više tog dunjaluka sakupi, ali ne može ga sakupiti ako bude dijelio. Usto se još nadoveže šeitan i on svojim znači vesvesama nagovaranjem uradi da čovjek, kako da kažemo, znači priklone se tome i onda uskraćuje udjeljivanje i postane od onih koji su škrt. A na škrtost nas Allah Jelšanu upozorava u jednom ajti se kaže od bila šeitana djim a šeitanu ja idukum ul fakra wa ja'murukum bil fahša wallahu ja idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu vasin alim što bi jeli onako u jednom prijevodu značenja reklo se šeitan vas kaže plaši ne neimaštinu plaši vas siromaštinu fakr, znači fukarešćinu, tako da kažemo ni našim prostim jezikom, e, plaši vas da ne budete siromašni i navraća vas, kaže, na pokvarenost, fahša. Ovdje se u tumačenju kaže, navraća vas, kaže, da budete škrti. Da je škrtost ovdje obilježena sa riječu fahša, znači, a fahša se označava, riječ koja označava ne najgore stvari, ponekad čak označava i bludne radnje, slično tome, znači, označena kao, kao škrtost. Znači da je škrtost ovdje označena s takvom ružnom riječom. A kaže, vallahu ja idu ku makfirata minhum Allah vam obećava oprost i fadla, znači još dodatak, nagradu svoju. A Allah je neizmjerno dobar i kaže, zna sve. Znači, šeitan plaši čovjeka. Svi mi znamo i to nekako na, svom, na samom sebi osjećamo, često se dođe u situaciju pa nam skoda nam stano kljukća sa strane pa ne ideš pa ovako pa onako pa kako ćeš pogotovo kad hoće čovjek da na primjer ima više članova porodice znači da ima više djeci da ne znam ni ja treba da pogotovo kad hoće da udijeli znači tada tada šejtan dolazi i plaši pa nemaš ni za sebe pa kako ćeš pa ovako pa onako znači sve, sve to da bi čovjeka prepao da bi čovjek se uskratio od udjeljivanja. E, zbog toga čovjek mora da mu se, jeli, da mu se oduprije tome. Kako se oduprije drugačije nego znači udjeljivanje? Ono također što e, na kakav način šeitan zna indirektno pri čovjeku, ovaj prilaz zna biti direktan tako što nas plaši, jeli, ne imaš neimaštinom. Pa nemaš, kako ćeš udjeliti ovako, onako, kako od 10 maraka udjeliš Marku da imaš više kad je to 9 maraka. Međutim, nešto drugo Allah Đelšanu daje kad čovjek udjeljuje daje više nego što, što čovjek može i zamisliti. Zbog toga kažemo to je jedan direktan prilaz šeitanov preko škrtosti. A indirektno zna prič čovjeku preko e, štednje. Znači činjenica, Allah Đelešanu ne voli ni rasipnike, jer kao što se kaže tamo da su rasipnici braća šeitana. Kad se govori o djeljivanju, kaže nemoj držati svoju ruku e, stisnutu, a nemoj je ni previše ispružat, znači da, da ne bi ostojali bez ničega. Znači mora se jedna sredina naći, ali zna često, znači šeitan, da zavede čovjeka preko e, ove štednje, prekomjerne štednje, da bi se dobro shvatilo, znači prekomirna štednja čovjeka navodi u škrtost. Zbog toga čovjek treba znači, da zna e, šta znači štednja, šta znači čuvanje e, i šta znači, znači e, u tom smislu da ne bi misleći da je štediša, čovjek u stvari škrta. To mora, znači, to moramo se svi preispitati, jer šeitan je zadovoljan ako ti staniješ sa udjeljivanjem, on je znači svoju zadaću odradio, znači taj zadatak koji imao s tobom, a, a ti ubijeđen da se šta štediš, nekima ima zacrnih dana ovako onako, a možda u komšiluku imaš ljudi koji nemaju ni za bio ili dana, ni za dva dana, a možda čuvaš sljedeći 10 godina da imaš ili tri godine, a možda ima ljudi koji su blizu, blizu, malo samo da se znači oko sebe okrinimo kojima je potreba. Činjenica, opet kažem, štednja je štednja, ali da nas ne bi preko štednje ti prevelike e, šeitar naveo na e, škrtu, da nas Allah dušan toga sačuva. E, znači, lije kod škrtosti je udjeljivanje. Stoga, znači, ću navesti par predaja jajeta koji govori o znači, opasnosti toga da čovjek skrati udjeljivanje, kako ono obavezno, tako i ono, jel, dobrovoljno poput sadake se jednoj predaje od Ebu Hrire prenosi da je poslanik sallallahu sallam kazao kome Allah dadne imetak, a on ne bude davao zekat, na sudnjem danu će, kaže, biti tako što će taj imetak biti mu poput zmije od trobnice, pa se tamo opisuje kao zmija sa, sa, ne znam, nekim osobinama koje su neki tumače kao dva repa, neki sa nekim pjegama, ovo ono. Uglavnom, zmija koja će se oko njega omotati, kod njegovog vrata, i koja će ga gristi, kažnjavati, govoreći mu, ja sam tvoj metak, ja sam tvoje bogatstvo. A zatim je Boži poslanik sallallahu sallam poručio ajet kojim se kaže u billahi min šeitanu džim وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ kaže neka ne škrtare, neka oni koji škrtare ono što je već... baš zlo za njih. Na sudnjem danu će im, kaže u vratu, biti obješeno ono što su skrtarili. U hadise gore spominjali se to bi zmija zmija koja će biti, znači između ostalog, a, tako u oblik, ali će kažnjavati onoga koji je tako uradio. A Allah će kaže, a valillah mirasa samawati wal ard. A Allahu mi miraz nebesa i zemlja, znači Allah će to naslijediti, to je njegovo. Wallahu bima ta'maluna habir i on je dobro obaviješten onome što vi radite. Znači nek nikako znači takav koji e, škrtari ne misli da je to dobro za njih. Znači, e, ostavljanje škrtosti je uspjeh. U jednom sljedeći ajte kaže Allah Đelešanu sure Hašar, kaže, govoreći o, o, o onima koji su bili muhađiri i kako su se odnosili prema njima ensarije, Pa kaže se u jednom ajetu وَالَّذِينَ تَبَوَّوا إِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kaže i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili. Znači, govori se za ensare koji su koji su od Medine napravili e, kuću za vjeru koju je preselio poslanik sa selam učinio hijđu sa svojima sahabima kaže kako se on kaže oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tako, tegobu zato što im se daje ne osjećaju znači ne osjećaju nikakve tegobe zbog toga što udjeljuju što pomažu svoji braću muhađire kaže se وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصًا i kaže više vole njima nego što vole sebi, mada je i njima samima potrebno. Pa kad se govori o, o, o stepenima, hajmo kazati tako, sadaki, na neki način ovdje, se ovdje ovo se spomni najveći stepen sadaki gdje čovjek udjeljuje od, pa, udjeljuje od onoga pa makar i on bio u potrebi za takvim nečim. A to su bile, to su bile ensarije oni su bili takvi, znači, jutheruna ala enfusim, vale u kana bihim hasosa. Znači, oni su udjeljivali, često bi udjeljivali i, mada su oni sami bili u potrebi za takvim neće. Ali su znali zbog čega udjeljivali. I na kraju ajta kaže Allah Jelšanuhu wa men yuka shuha nefsihi fa ulajke huma muflihu. A kaže onaj ko se sačuva ovo šuhe, znači to, to, to je, kako da objasnim znači, ovdje se prevodi kao lakomost. Međutim, to je ono, ona tvrdičluk. Kaže, ko se od toga sačuva, taj će uspjet. Taj je uspio, taj je, taj je mufle. Znači, on je onaj koji je, jel, zaradio. Njegova, jel, njegove, njegove su djela a, dobila, jel, nagradu, ako Bog da. Zbog toga, ova ajet nam puno toga govora, između ostalog, znači, kako treba da savladamo ono svoje, ono duše, onaj, onaj šohe znači ta to to nekako ta to kako da ta taj objasnimo tu škrtu tu zatvoreno na tvrdičluk koji mora da izađe to vam taj tvrdičluk vam dođe kao jedan vakum koji je unutra duše koji stalno skuplja dušu tako da ukoliko čovjek a, sve više i više štedi tvrdeći i ne udjeljuje tamo se duša sve više i više skuplja doktor ga mora da udijeli da bi se riješio tog nekog, jel, tako da nazovemo ga pod navodnicima vakuma, malo, jel, u tom nekom prenesenom smislu. E, Ebu Hrire u jednoj od predaja spominje od Božijeg poslanika, sallallahu sallam, da kaže, nema, kaže, dana u kojem Allahovi robovi osvanu, a da se, kaže, ne spusti dva meleka, od kojih jedan kaže, Allahu, daj onom koji dijeli nagrad. Znači daj mu još više, daj mu nek ima. A drugi kaže, Allahu podaj onome koji škrtari propast. Daj mu znači da propane ono što, što ima. Pazite, svako jutro i svako jutro znači meleke silaze i dove. Pa hoćemo li biti od onih koji škrtare ili od onih koji udjelju naš izbor. A bolje bi bilo i Allah za šanom volim da budemo od onih koji budemo, da budemo od onih koji udjeljuju. Također poslanik sallallahu alejhi kaže uh, Allah dželešano je rekao o robe moj udijele i tebi će biti udijeljeno i tebi će se dati. Pa nastavlja Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći kaže Allahova ruka je puna. Ne može se isprazniti davanje i udjeljivanje. znači dijeljenje na fakije njegovim istobrijenima. Dijeli, kaže, i noću i danju jeste li, kaže, vidjeli koliko je udijelio od kako su stvoreni nebesa i zemlja, a to nije umanjilo ništa od onoga što njegovoj ruci. A njegov vaš je, kaže, bio iznad vode, u njegovoj ruci je, kaže, mizan, spušta se i podiše. Znači ovdje, znači, čovjek ne treba, znači, da se brine za svoj nafaku, jer je njegova nafaka dolazi od onoga koji, od kojeg, kod kojeg ne može nestati. Znači, on kad pošalje samo je pitanje ko će, preko koga će poslati, ali on sigurno šalje. Ali on kad uskrati, onda nema onoga ko će ti to donijeti. Zbog toga, znači da bi dobio, čovjek treba i da udijeti. Naravna stvar, to treba opet da bude sa iskrenim nijetom, ne zbog toga da bi čovjek jeli, a, udjelio da bi se i njemu vratilo, nego sa iskrenim nijetom da bi želi dobro svom vratu muslimanu, da mu pomogne, onda njemu Allah Ljšanu vraća to kako na dunjalku, tako i na ahiretu. E, jedne prilike Boži poslanik sallallahu sallam upita sahave, kaže, kome je imetak njegovih nasljednika draži od njegovog imetka? Pa je ono, pitali su ga, kazali su Boži poslanik, kome će to biti draži tuđi imetak od njegovog imetka? Pa Boži poslanik sallallahu sallam kaže, tvoje je ono što udjeliš, a imetak tvojih nasljednika je ono što ostaviš za sebe. Zbog toga, znači, opet se vraćamo na to da čovjek treba da e, utjeta da je pravo, pravi njegov metak ono što je udjelio na Allahovom djelašanom putu. Također u jednoj predaji se spominje gdje kaže Boži poslanik sallallahu sallam nema zavidnosti osim u dvije stvari. Znači u dvije stvari može se čovjeku zaviditi. E, kaže onome kome je Allah djelašanom dao Kur'an pa ga on uči i danju i noću. Znači, nemo ga dao. Mi danas, hvala Bog, imamo primjerove, kako da kažem, Kur'ana. Stvari, to su mushafi, svi mi to imamo, ali međutim, kome Allah dao, dao onome koje je uspio da ga nauči na pamet. Pa kaže, pa ga uči i danju inače. Pa kaže, tome se može zdaviti. I kaže, onome kome je dao i metak, pa ga kaže, on dijeli i danju inače. Znači, takvom se čovjeku može zdaviti. Ali, Šta zavid? Šta ovo podrazumijeva zavid? E, zavid, zavidnost, ona zdrava zavidnost, ona na koje se ovdje misli, jeste da želiš isto što i on. E, isto tu stvar, znači da i tebi Allah dane Kur'an. Ali ne uz želju da taj koji ima već, taj, kod njega nestane. Nego, znači da ti jednostavno u tom smislu zavidiš čovjeku, ne da njemu nestane, nego da ti imaš isto tako i da kažeš između ostalo kao što stoji u predajama ako hoće čovjek da ima istu nagradu da kaže kad bi ja imao isto tako ja bi radio isto kao ja pa kaže Boži poslanik sa one su nagradi isti i dvojice također onaj koji je moj Allah je što on dao i metak mi mnogima danas nažalost govorimo mi kad kažem mi ovo misli malo širije mada ima i oni koji su nažalost drže se vjeri, ali ipak imaju te zavidnosti negativne kod sebe, ali mi moramo to izbaciti tu negativnu, hajmo pozitivno zavidi. Zbog čega zavidimo čovjeku? Trebamo zaviditi čovjeku zbog imetka, ali kad vidimo da on udjeljuje, tada se zavidi čovjeku. I želiš da imaš ti, a ne da on, da on nema, nego da imaš ti, a njemu Allah Đelšanu, mola Allah Đelšanu da on nema još više. A zbog čega hoćeš da imaš toliko? Ako hoćeš da imaš toliko da bi se i ti prsio koji on, nego ga me, nije to, to je ona zavidnost koja je ovaj, negativna. Međutim, ova zavidnost treba da bude tako što bi želio da imaš i da udjeljuš isto što jedno udjelje. Zbog čega da udjelješ? Zbog toga što znaš kakva je pretnost čovjeka koji ima i metak odnosu na onoga koji jele to nema. Zbog toga Molim Allah Đelešanu da budemo od onih kojima ako dadne imetak, znači koliko nas učini od onih, jeli koliko je nekoga i učinio od onih koji imaju više imetka, da nas učini od onih koji udjeljuju. Da ne bi taj imetak bio dokaz protiv nas, nego da bude dokaz za nas. i samo tako ćemo uspjeti koliko od tog našeg imetka udjelimo, jer onaj ko je siroma on od našeg imetka ima pravo znači pravo u našem imetku. Ne trebamo se mi puno sekirati što on nije ustao za radi, ovako onako on imaju pravo i zbog toga čovjek od svog imetka mora i dvoj da udijeli tamo gdje vidi da je najpotrebniji od, jeli, od siromaha i miskina i ostali znači koji su potrebni. Također se kaže ovdje u jednom o, o, o, od eh, predaja kaže ako žena udijeli od hrane u kući a da pri tome ne izazove štetu, znači da pri tome ne, ne, ne, ne našteti, znači to, ajmo kazati, kućnom budžetu, zato ima ona nagradu, ima nagradu i ona i njezin čovjek, kaže i sluge, koji su u toj kući smalte na čitava poroca, znači imaju nagradu i nikome se, kaže, neće umanjiti ništa od njihovi nagradu. Zbog toga čovjek mora da da pripazi na to. Kaže, jedno je prete se kaže, o sina Ademov, Ako udjeliš, dobro je za tebe. Ako se suzdigneš, to je zlo za tebe. Nećeš, kaže, biti kuđen za ono što ti je dovoljno od metka, znači ono što, što, što ti je potrebno od metka. I kaže, počni sa udjeljivanjem od onih koji izdržavaš. I ono što što lju, mi često čujemo, i taj hadis, taj dio hadisa koji kaže, a gornja ruka bolja je donje ruke. E zbog toga se i zavidi čovjeku koji ima i metak. To zato što je njegova ruka gornja. I uvijek gledamo da budemo što više gornja ruka, što manje ona donja. Zbog toga što je to spas na dunjalku, a koliko je donja zna biti jeli, propostana. Sada je što ono, toga sad će u krajnjem slučaju znači da udjeljimo od onoga što možemo. E, često ljudima dolazi e, šubha, pa se boji da mu Allah Đelšanu ne otvori metak i onda kaže bojim se otvorit će Allah metak, a da ja budem škrt. Ja obično kažem u takvim situacijama, prije svega volim Allah što da nas iskuša s time, a s druge strane kažem, onaj ko zna udjeliti kad ima malo, znači inšalo udjeliti ima puno. Zbog toga znači čovjek se treba naviknuti na udjeljivanje. Zato ako malo i otvori, ime je tako, on će znati da udjelju. Ono što također e, postiće ljude na udjeljivanje, u stvari to je lijek večeras govorimo. Većinom smo govorili o, o vrijednosti udjeljivanja. Međutim, ono što čovjeka pobuđuje da što više udjeljuje i da što manje smanji tu svoju škrtost jeste jedna stvar, to je da ćemo mi za svoj metak sve od početka do kraja biti polagat račun. Najlakše će račun položiti oni koji budu siromasi vjernici. Znači on u krajnjem slučaju neće imati malo te nezašta polagati a pogotovo ako je vjera i bude jaka, takvi će najprije ući džennet. A sad kad mi počnemo se analizirati, počeš od naše odjeće, opće hrane, kuća, auta, da ne nabraje sve šta, sve će se to polagat račun. Kad na sudnjem danu možda će neko žalostit se, bit će mu, u stvari žalostit će se što imao pune metka, drugi će se radovat što su bili siramasi na svijetu, ali vraćamo se na to, znači da udjeljujemo. Udjeljivanje mi to rješavamo ako Bog da čak šta više na sudnjem danu da bude a, to udjeljivanje dokaz za nas. A, e, poznat nam je hadis gdje kaže, gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam neće se pomaknuti čovjekove nage na sudnjem danu sve dok ne odgovori na petero između ostalo spominje se to život kako je proveo mladost, kako je iskoristio, a, znanje da li je po njemu radi, kaže metak, za metak će biti pitane dvije stvari. Prva stvar je, kaže, kako ga je zaradio, a druga kako ga je potrošio. Znači, dvije stvari. Nije, znači, samo a, problem zaraditi, i nije to samo, znači, da se čovjek tu pazi, hoće li halal, na halal način zaraditi, nego mora da zna i da pazi gdje će ga utrošiti a ukoliko udjeljuje na lavom zrašanu putu, Allah će mu lakše polaganje na sudnjem danu i takav i pored toga što, što, što je imao i metka, takav će jeli, i, i da položi lahko. E, ja volim Allah Đelšanu da nas učini od onih koji su e, udjeljuju, znači oni koji su mumfek, onaj koji udjeljuju, e, kako bi na sudnjem danu zaradili visoke stepene u djennetu, jer ljudi koji znači to urade zaslužuju velike stepene, mogu čak šta više i nadoknat ono što su imali od propusta svojih, kako da kažemo, po, po pitanju uh, ibadeta, pa s te strane, znači, gledajmo na Dunjalku. Ako nam je već Allah Jelšan otvorio Dunjalku, to da iskoristimo, a ako već i nije, znači, od onoga što imamo, znači, da se udjeljuje, nemojmo sad kazat onu poznatu, to je, ja kažem, poznata šeitanska, e ja da imam sad ja ovako onako. Znači od onoliko koliko imamo. Neko će udjeliti 100 maraka, znači što bi rekli iz džepa iz Valtu od jedan put. Neko će opet marku izvući. Možda je nečija marka vredna od nečijih 100 maraka. Neko će dati sahan čurbe nekome, neko će dati, ne znam, kolač, nekom će dati bombonu, neko će dati eh, čokoladu, ne, znači sve su to udjeljivanja i, i gledat da udjelimo od onoga što, što možemo, da se navikavamo na to. Ono što ja često preporučujem jeste da se navikavamo na stalno udjeljivanje sadake. Znači uzmimo sebi za zadatak sedmično, znači sebe nađimo koliko možemo sedmično davati sadaku, sedmično. Ako je to marka, euro, dolar, zavisi kako ko je, čija valuta. Ako je to 5 maraka, 5 eura, 5 dolara, sedmično, ali nek bude svake sedmice i ustraju u tome. Jer Allah, Allah sallallahu sallam nas upozorava da su najdraža dijela Allah djelušan ona koja su ustrajna, koja su stala kontinuitet, pa makar bila i mala. Znači da to bude kontinuitet, pa saberi sedmično pet maraka, koliko je to mjesečno, koliko je to godišnji. Znači, a dao si sadaki, a nisi ni primijetio. A Pogotovo koliko nam je Allah Jelšanu otvorio i metak, onda treba da gledamo najbolji način da to udjelimo. E, ne bi više, znači, ovo je što se tiče ove teme, mole Allah Jelšanu da, da od onoga što smo čuli hajra, da nas učini od onih koji će prijem, prihvat i praktikovati, a ukoliko je bilo nešto što nije dobra, da to nam, jeli, da nas toga sačuvo da bi takve neke e, nepotrebne stvari praktikovali toliko od mene, Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.